soy dau. dan radio dana radioformulea, zelango puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Baraski bizidunak, ortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. gaur egungo gizart eta bizimoduak jaio berriak direla esan liteke. Gizateriaren historiaren barruen, zati txiki bat besterik betetzen ez duen modernitate hor aronek emesortzigarren mendean du jatorri. Mende honetan, gizarte forma barri honen oinarriak esarri zirezan, non esparru politiko eta pribatuak, nazionalak eta nazioartekoak guztiz barri zirezan hildotatik bideratzen bideratu ziren ekonomia, industria eta teknologia alorrak garatuz. Hamarkada gutxitan, en urte lehenago imagina ezin zan gizarte bat jaio zen, klase sozial, gatazka eta aldarrikapen berriekin. Jainkoarekin zerikusirik ez eukaten etika barri bat sustatu zan, paradigma zientifiko eta ideologiko barriek zabalkuntza, ba, bat izan ebien bitartean ilustrazio garaian jaiotako progreso kontzeptuak gorputza hartu beban, lehenago amets besterik esena posible ginez. Optimismo sentimentu bat nagusitu zan gizarte hauetan. Bereziki, orduan potentzia hegemoniko eta merkatu eta itsasoen jabe zan ingalaterran. Industrializazioak produkzioaren teknifikazioak eta finantza munduaren askunde etengabeak ingalarterra munduko bazter guztietara eraman ebien. Berarekin batera, eragin kultural, politiko eta ekonomiko handi bat. Azpimarratu beharra dago, aro honetan, burgesiak hartuko dauen pisue, klase dominante moduen. Berorren amets, ilusio eta abitoen esarpen unibertsala lortu eban. Moral burgesak birtutea, moderazioa, kontentzio batez ere korporala, dirugozea eta iniziatiba pertsonalak jarri ebasan ardatz moral moduen. Honekin batera, hipokresia gaizto bat garatu zan, aparentziari kultoa moduen mozorrotuten salarik. Bestaldetik, orden sozial latz bat inposatu zen, hierarkikoa eta baztertzailea, orduko portaera, keinu eta iruditeri kolektiboa arautuz. Sistema hau erabiliz, aristokrasiak eta sektore obreru barriek bere egin ebien burgesiaren kosmobizioa oso denbora urrian. Botere ekonomiko eta ekoizpen medioen jabetzak burges, burgesiaren estrategiaren urrengo pausua erraztu ban, ekspansionismo imperialista. Nagusitasun razial, kultural eta teknologikoaren ideiek munduko herri askoren zapalketak justifikatu ebasan. Garai honetan, zuri, nordiko, europear, hiritar eta edukazio honeko patroi barruen sartzen esan edozein izakiri, hiru desbiazio leporatzen zitzaizkion, bilustasuna, kanibalismoa eta giza sakrifizioak. Iria ospea irabazi eta herria eta mendia eta oiana pasatikeriaren sinonimo bihurtzezan garai honetan, kultura eta herria askoren egiteko moduak gutxietzi zirezan mundua zibilizatzeko misioaren justifikazioa indartzen zelarik. Eurozentrismoa goraipatu zan, eta paraje exotikoak ikasketen objektu bilakatu zirean. Ingalaterran, alpinismoak sormena eta lan artesanalaren deusestapenean lagundu eban. Lan alzalariatuaren alienazioak sortutako despersonalizazio eta ebazioaren beharrak azetuz. Emeretzigarren mendean zehar, iretako biztanleriak, aran eta mendiak inbadetzen ekin, ekin Alpinismoak gizakiari arrotasun eta individualizazio sentimentoak emoten deutsaz. Modu sormentsu eta personalizatu baten garatuteko aukerarik emoten ez dotzan gizarte estandar monotono eta burgez batean. Burgeseriak etekin handia ikusiko da portaera honetan. Nazioarteko gatazkak eta aberritasun sentimentua indartzeko. Alpinismoa, lasterketa espazelak bezala, kultura oksidentalaren konkista beharra eta supremazioa kulturala irudikatzen dauz. Hau da, imperialismoaren legitimazioa. Amalau sortximilak esplorazio modernoaren azkenengo erronka geografikoaren y bezala, natura menderatzen du, dauen gizakia aldarrikatzen dau. En los libros de montaña hay más que suficientes victorias, asaltos y campañas relámpago. Nosotros tenemos que apartarnos del lenguaje bélico. Las cumbres no se conquistan, las paredes no se asaltan, los desiertos de hielo no son objeto de una ocupación. Tampoco corremos en pos de ningún tipo de valores éticos o políticos. El grupo no marcha en pos de una bandera, sino de la consecución de un objetivo compartido. Reinhold Mersner, alpinista, Bueno, eta ongi etorria beste domeka batez, Barazki Bizidunak programa honetara. Hemen gaude Barazkiok, ba, zuen txako urrengo ordu honetan, ba, olako gai interesgarriez eta olako solasaldi interesgarri bat eukiteko. E, Geur soloan sakontzen eukingo dugu, Barazki salda eta berben orgia txikitxo bat, Eta geurko mono, bueno, geurko soloan sakontzen, ba, sortximila guruan, alpinismoa eta olako gora beren ganean doa. Beraz, ba, egon gu azurrungo ordue eta espero dugu ondo pasetea. Haupa barazki bizunak eta haupa ortu ondo irratia eta haupa ortu ondo gaztetzea. Steko Baraski Salda Ah, opa, gente, bueno, hasiko gara barazki saldarekin, badakizue albistetxoak, emateko tartetxoa, ez da? Eee... Eh... Ariñarin, bueno, lehenengoko aipatu nahi dugu datorren eguazten honetan, aste azkenean, martxoak hogeita iru, galdakoko hortu ondo gaztetxean arrastiko zazpiretan egingo dugula, e, egongo dela itzaldi pare bat, etorriko dira askapenako bi, bueno, askapenako ekantolatu dute, eta egingo dira bi itzaldi adibidez otan eragin ekonomikoa eta bar, eta eh, tipari buruzko itzaldiak orduan izango dira oso interesanteak, eta badakizue, etor zaitezte, gogoratu datorren eguaztenean, martxoak hogeita hiru hortu ondon arrastiko saspiretan. Bueno, nik hemen gureko neuke esan, ba, oin ikusi dugule, oin dala egun betxuk, zelan ibili diren hor, e, Europar batasuneko eta Turkiako, ba, bosera maileak eta era, ba, representanteak edo, hor berbetan, de zelan Turkia sartu Unión Europea barruen, ez? Eta ba hortxe, oin eh, refugiatuen krisi negaz, hor da bizenak eh, refugiatuen krisi ez egiten, ze, karo, krisi eda, zukan euren herrialdean gerra egiten badozu, eta jente hori handi joan gure badeu, ba, jente hori gainera etortea zure txera esaten behitu zezabizen egiten eta ikustea, ez? Eta, karo, ba, europear burgesen txat, ba, ez da ondo, ba, eurek eragiten daurien kaka gainera ikustea, ez? Ez daurie gure ikusi, orduen, esan dotxe Turkiari, ba, gure badeu Europar batasunan barruen egon, ba, hartu deiela kaka guzti hori eta itxi deiela dauen lekuen eta indeiela beragaz gure deuena. Eta ba, hori, <coughs> hor, ikusten da, zelako politika dekon ba, neoliberalismo europear honek, ez? Osea, kaka piloa sortu eta beste iesan garbitako. Eta kaka deitu gainera, eh, bizitza pilo bat, jente pilo bat, euren herrialdea ustu, bombardeatu eta sake hau eta gero gainera jente horreri esaten dotzezu Europara ez deitela etorri, ez dauela lekuri guztion txat. Osea, izin behar da, puta semea, ez da? Ba, ba hori, hori gure ganen apunte. Gaurko egunez, beste gauza aipatzekoa e, kasu honetan mm, posgarria da Spike Lee sinamagile amerikanoak egin dituela e, berrogeita emeretzi urte sorionak berari eta ja jarraitzen dagoen nolako pelikula ederrak eiten gehau. Bueno, bai, eta beste barri bat, ba, azte honetan be bai, dugu beste konflikto bat, ez? Hor ikasleak, hor, hasi dire, borrokan, ba, esaten zelan sistema edukatiboa ez dan justua, zelan ez deuen itxiten ikasleak, ba, euren ba, eformetea, formetea, edukazinoa, e, dabizela privatizetan, eta hori bilidire borrokan, eta bueno, hori ikusi dugu aste honetan ikasleen borroka, ba, zelako konsekuentzak eukin deusen, ez? Hore bidali deitu ez osterabe poliziek, e, mutikoak erreprimetan, pentsamentu librea erreprimetan, atxilotuak egon dire, e, mendik elkartasuna eta bezarka da bat hor borrokan egon sarien ikasle guztioi, osea hola nin behar dire geusek, ez dosku itxiten beste biderik, berban bitartez ez da lortuten eta borroka in behar da, eta eutxi gogor eta sistema edukatibo puta hau aldatuten dugun danon artean. Bueno, jarrituko dugu programa baz, baina eh, hasi aurretik kanzino bat jarriko dugu. The Osmonds Down by the Lazy River. Disfrutau eta dantza egin, dantza egin! gaizki bizidunak entzuten zaude. Eunda punto Irola irratian. 9 de cada 10 necasaris lo recomiendan. ikasten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen, erro kritikoak azaleratzen. Alpinismo adeko solas, solas gai, e, eh, garukoan, sakontzenen, esan bezala, Eta bueno, e, ba, oitxura moduen, ba, geure saio ontatik, ba, purtsu bete eh, desglosea ingo txagu kontzeptu honi, eta gure kritika gazi eta zorrotza ingo ez da. Bueno, hasi gaitezen beraz, eh, alpinismoaren kontzeptuaren jaiotza beragaz ez da. Alpinismoa, e, alpinismoaren jaiotzan e, kontzeptua esan erabilten berez alpinismo moduen, baizik eta esan, ni egun esplora e, eh, guragoan, ez? E, eh, aziko zirezan lehenango geografoak eta ba, mazortxigarren mendean aldera, hasiko zirezan esplorazioak egiten, ba, purbet, e, eh, ni mapa da, da lurralde ez e, ba, esploratu nahian, ez da? Alan, alan ere esan lehike, Es, esan, bai, esan. Ni gure neukeen esan, hor geografoak hasi zirenean, hor prekursorea da Bon Humboldt eh? Horaz izala neurtuten dana, orduen karo, neurtuteko dana, aldu behar zan gora, neurtuteko ia zenbeteko azan kotea, ez da izu? Bai. Raitiz, izientzia azten da, eta esploradorea, osea, horre dire zientzi lari honik dire lehenengoak impulsetan daurien kause. Ah, bueno, después de este paréntesis de estupidez, jarraitu mesed. Bai, alanda alan, alan dabe, ba, esploradoreak baino lehen hau, ba, eh, ba, alpinismo ofizielak edo, emoten dago era, alpi, emoten dutza hasiera alpinismoari, ba, amairu garren e, eh, mendean, e, nos, e, ba, Francesco Petrarkak igoten dauen Mont eta bueno, horre apurbet emoten da e, al, e, alpinismo klasikoaren jaiotza edo. Da gero, e, revoluzio industrial la eta, ba, garren mendeetan, ba, apurbet, e, e, ba, fenomeno, lehen langutan geografoek hasitako fenomeno esploratzele horri, ba, hasiko txan, e, e jarraipena, ba, jente langileek edo, ez? Ba, fabriketan eta lan inde, ba, eukien beharra, ba, purbete, ba, da, da ozio beharra, ez? Borduen lagilon hauek eh, ba, hartu ebien, e, hartu ebiesan aranak eta mendizek, eta, bueno, ba, jente, eh, leku horteta, hortako ba, biztanlek edo, ba, eraldatu ebien euren ekonomia forma edo, ez? Da, bueno, moldatu ebien apurruet a la, a la mercantiliza, la de, de este ocio, ez? Eta, bueno, ba, ba horre horrek aukie ban eragina handie ba aranetako eta mendietako jenteangan eta e, apurbe kontrastea aurkitu izan se hirietako jentiek ba euken apurbet beste mental, e, mentalidade bat edo de conquista da de de encumbrar, ezta? Da bueno, gero lasterrago etorriko si esan e, los medios artificiales de escalada, ba dinogun oxigenoa, e, ba sokak, Eh, zera fi, e, fisureroak bai. holango gauzek eta ba apurbet eh, ba euren eskal, alpinismoaren rangoa ba zabalduko san eta himalaismoa sortuko san, da. Da, bueno, amendizik aurrera, ba, danok bete ezautan dugun alpilismo klasikoaren kontzeptu barria, ezta? da? Mm -hmm. Hor, horregaz, aipaduzun horregaz, azkenekoagaz, zelan sortu zen e, e, batera, eh, heldu ziren alpinismora e, ekipazinoak, e, herramientak, elementoak. Horre, importante iruditzen zaigu aipatzea bebai, adibidez, Paul Preus. Paul Preus izan zen alpinista bat, eh jaio mila bederatzen da eta hil zen mila bederatzen da eta F efectivamente, hor, e, eh, garren mendearen hasieran, ba, gero eta oiko agoazan alpinismo estremoa, eh, biderik gatzenak eh, igotzea, mendiriko gorrenak egitea, la idea de el más difícil todavía. E, tramo batzuk, bakarrik pasatu ziren efectivamente, eskalada egiten, eta gainera ekipazioagaz, ez? E, orman untxeak jarrita, eta jendea sokari lotuta, eta osiginoagaz, eta bar. Bueno, ba, Paul Press honek, joera horren aurrean egin zuen proposamena zen justo aurkakoa, eskalada puroa, alpinismo puroa deitzen ziona. Eta hori zer da, ba, ba esetz, ezin zirela erabili alako mekanismo artifizialak mendiak igotzeko. E, bidean, e, topatzen e, badozu e, parte bat ezin dozuna pasatu, ba, egin badozuna da, buelta emon, edo beste bide bat e, topatu, edo bestela ba, etxera bajatu, baina ideia da, norbere gaitasun fizikoa, eta e, mm, bere gaitasun fizikoari buruz daukan konstientzia eta konocimiento eta kontrola dela, e, mendia igotzea posible edo imposible egiten duena. Ezin da izan mendia posible edo imposible egiten duena, ezin da izan kanpoko elementu bat. Izan behar da norbere kapazidade fisikoa eta gure konstientzia, ez? Bagero, alpinismo puroaren ideiak egiatan ezuen arrakasta gehiegi eukin, e, baina esen, bihurtu e, eredu nagusia, baina e, bai eukin zituen jarraitzaileak, ez? Eta gaur egun ere baditu jarraitzaile batzuk. Orduan, adibidez, Reinhold Messner, hasieran oleak bere aipu bat ere irakurri digu, e, alpinista italiarronek ba, eredu purua defendatzen zuen oso modu sutxuan, eta adibidez, irudita amarreko amarkadan eta larogeikoa amarkadan munduko amalau sortzi igoz zituen, osigen deno barik. Bai, da honek kontraposizioan apurbet e, eh, lehen esan dugunaz esplorazioagaz, da zelan e, zailtasunek domestikatuten direzan, ez da? Hori da. honek biek iten dauen kontrakoaz. Baina honek, eraberean, egiten dau eh, norbere, norbere kontrola eta dominioa izatea puroa, osea, ez da, ez da e, guk kritikatzen dugunaren aurkakoa, osea, oso... Bai, ze, Ez, ez, eh, gure parte hartu honetan, nire mm. gauzekaz. Ez, hor gure esan, e, purismo horredekona be, hor egon zala diskusiñoa si los pies de gato zan norberan, norberan asuntoa, ze azkenean da un calzau avanzau edo botak eroan behar ziren. Claro. Eh, esterno ulertuten da direla kordak, e, iltxeak, fisureroak, frentzak, mm. arnesak. Eta oxigenoa. Eta oxigenoa, claro. Eh, bueno, e, ni gure neuen apunteu bai hor gabizela mendien ganean berbaiten, eta askotan, eh, ba, ez daki gule askotan, e, honek segure deben esan, ez? duten da bai, apurbe kapitalismo honetara, eta azten da olako izen handi handiek ipinten, los 14-8000, Como el techo del mundo, ez da? ni gure neuken egin punto honetan kritikatxu bet, ipinten eh, eh, dauz amala usortzi suposatzen da, bueno, hor holan eh, kategorie, holan indeurie, eta ipini dotxez izenak. Baina izen honik dire izen oksidentalak, eta beti iten da alpinismo hau sortu da beti ikuspuntu oksidentaletik, ez? Eta kirol ikuspuntu o filosofia hau beti da ikuspuntu oksidentaletik. Orduen, ipini bautize dire, o deitu jakien mendiei modu batera, non bertako jenteak, ba, zeukan izen bat, euren txako, eta, e, ez dakit, horren ganeti paseta edo alde batera itxite bertako izaten dira, ez daulako importa edo lako zeuser, ez da, mespresu egin de bertako jente eta natiboei, ba, berriz be, deitu jakie beste modu batera, olako izen potenteak eta eukiteko, ez? E, nik ime aipatuko da hemen amalau sortximilek eh, apurbetarinarin ganetik, baina ez dakit, gure neukenea punteu da beti berbaiten danean sortximiletaz eta himalaiismoaz eta olako geuzetaz beti berbaiten dala izenaz, zenbet metro dekon, eta nokigon zeuen lehenengo aldiz, ezta? Eta beti goten deuena lehenengo aldiz da izen occidental bat, ezta? Orduen, e ez da, ikritik apur du bai, ze osidentalei mm, natiboek eta serpak lagundu iten dotxie, eta inoz bez ez dira ipatuten serpak, ez dire, indaurilako olako azaina bat osidentalei laguntan kumbre aiteko, ez da, ez badire ipini bere bizitza zerbitzura imperioan, e, imperioan menpe, edo, edo bere, bere interesei men eiteko, ez da. Osa, serpak ez dire ipatuten, ez badea, e, occidentala ez dalako gai, eiteko inbehar deuena, eta orduen hor dau, zerpa, hor esklau maitia, e, bere e, borregoari esaten dotxona, oh, bai, bai, ni lagunduko dotxu, eta hause zure egoa, alimentetea, eta imperio askoz bi importantea hoa da, nire bizitza eta zurea baino, ez da? Bueno, hasiko gara, hau esan da gero, apurbet, izenakaz, eta holan, ze, beti berbaiten da Everesten ganean, en -huh. eta Everestek deko olako tipo occidental baten izena, ezta? George Everest, eh, cartógrafo inglés de finales del siglo XIX. Hori da, eta behitu zelen, zeren izena gelditan jako eta benetan badeko izen natibo bat, ezta? Bai, dekoz bi, de hecho. Alde batetik dekogu nepaliz eh, eta eh, tibetanos txomolungma deko bebai. Eta, bueno, el, ba, eh, nepaliz sagarmatak esan gure dau frente del cielo, eta txolomungak esan gure dau madre del universo. Baitu, ikusi deizuen, ze, ze diferentzia dauen izen baten eta bestan artean. Bueno, horti dekogu bebai da K2, hor dala bigarren eh, eh, handiena, eta hor dau Pakistan da Txina artean iten deu frontera. Mm -hmm. Hemen bebai aipatuten dan bakarra begitan badozu da nork igon deuen lehenengo aldiz, eta hori pinten deu Oscar Ekstein nasekien, eta eske dire, dala hostia, hause, ez beti olako occidental baten izena gertuten da, ez Bueno, ba, kadozen e, eh, izena, por ejemplo, el lengua urdu pakistani da lamba pahar, eta esan gure dau montaña grande. Eta txinos, ko, txino korri izkuntzan, da txogori, e, eh, bebai eh, grande esta eta beste izen bat da Dapsang, osea, que badituzte, eh, hauek ere bai. Eske badeki, eh, bertako jentea badeko izen bat, eta hor joan da zuritxu jentea esaten, no, no, hau deitzen da holan, eta bertako jentea flipando, O osea, donde badeko izen bat, ez da izu. Hor bede dekau kantzen junda, kantzen junga, nok ez deuen entxunau, hor entzuten dugu himalayismoak eta holako gente eta holako kordada patrocinatuak eta interes ekonomikoa dekienean, pues bai de televisión española, o yo que sé, la marca eh, yo que sé, que marca Kingwilly o dado ni marca o la Mendico, es que no tengo ni puta idea. Yo no sé en Ternua, pero no creo que Ternua financia <laughs> ninguno de estos, a los hermanos Ñurrategui, igual. yo que sé, es Dite. Eh, estáis su, su la historia, historiak, que También hemen el primer intento serio y pintendeu. El primer intento serio data de 1905 de Alistair Cromwell y Jules Jacot. Pero, ¿qué cojones me estás contando, tío? O sea, ¿cómo que el primer intento serio, tío? O sea, está aquí Semben Mille y Urteor eta... que está eh, al... ez dakit, hor ikusteko bebaizeran guzti hau sortuten dan beti ikuspuntu batetik, ez da? Hor badauela jentea bizitena hainbeste eta hainbeste mende, eta ez dekie ikuspuntu hori alpinismoan eta imalaismoan menderatu behar dala lurren, oz, e, imperatu behar dala gure, menpekoa dala, ez da? Bueno, paseko dugu beste batera, hor deko un lotxe bebai, dauela Himalaian, hor dau Everestetik oso gertu, eh, hemen datue da lotxena da, ez da la gente asko hilten mendi hau intentetan danean. Osea, ei da errezenetakoa, ez da izu, osea, ai, en plan apunte. Bebai deko makalu, Ahí va, ba, ez dugu esan lotxen izen... Hemen jartzen du lotxe, jarri ziotela tibetanos inglesek. Eh, nombrado piku piko sur por los ingleses en lengua tibetana. O sea, eukigo zuen bere izena, baina esan zioten, esan zioten tibetano bateri ditu. ¿Cómo se dice en tibetano piko sur? Loche. Ah, pues esto se llama loche. Ahí, ahí tienes. Ahí tienes. Es que es la hostia esto los ingleses, eh. Uh -huh. Bai makalu. Hor uh bebai, ba hori, pinten deu... Pff, eh, es que eskakit, datu edire neiko, neiko absurdoak eta holan, ez da? Ba, zenbet altura dekon, hemen bai ipinten World hor bigitu eh, su nombre proviene del San Cristo. Sánscrito. Ah, sánscrito. Joder, tócate los cojones. <laughs> Irá curioso San Cristo, me quedado flipado. Es no en Ulertan, digo, del San Cristo, tú, tócate los huevos. Sánscrito, vaya, eh, tiempo importante. Eh, en el sentido meteorológico, ¿vale? En Mm-pintendé de montaña negra, tócate los cojones, ahí, va, vete tú a saber. Vete tú a saber. Bueno, gero de Koucho Oyu, Mm-hmm. Eh, hori bai izingo da izena be bai, ezta? Berea, ezta? O ez? Bai, en tibetano significa diosa turquesa. Ahí tienes. Gero daukagu eh, zazpigarrena dau daulagiri. Daulagiri badauelagiri asko hemen. Bai, baina izena be hori da, ezta? O Sanskrito, una de las lenguas de la India. Davalagiri y significa montaña blanca. Gero deko manaslu mm-hmm. Montaña de los espíritus, usted dote está. Uh mm-hmm. eh, Nanga Parbat, Eh, Anapurna, Anapurna deko datu bet eidala jente gehien hilten dana edo. Hori deko datu kurioso hori hor, jente saiatuten dala han, aliment. Bai, berez ez da oso igoteko idanez, baina arrisku da ba, asko dauzela. Bai. Eta gehienetan abalantxek eh, hilten Eta ba, datu eda mendionena da, pues que no se somete. No se somete y que es jodido. Que es jodido, ay, orduen, ba, gente askori pues le pone el temita, ay, estaizu, eta orduaz, ba, pues, hilten. Eh, gero dekogu gazen brum. Ez dakit segure deuen esan. Ah, bai, montaña hermosa, ez? Montaña hermosa. eh, Broad Peak, hau ingleses da, o sea, eukingo de huertik bebai. Bebai bai, conocida eh, como K3. Su nombre local es Faichan Kangri. Ba, beitu, ba, beitu. Eta bebai dekogu gazen Bi. -huh. O sea, conocía como K4, bueno, Eukingo de Berisena Bebai. Eh, es. Es. Balti, grasa brum, grasa brum, itzetik datorrela, diño. Ah, vale. Eta gero azkenengoa, sisa pagna. Eta bueno, hau se da. Eh, oni dire, 8000ek. Oindeko audio txubet prepareta ipiniko dogune hor txue, eta audio hau eta gero segiduko dugu análisis politiko, bueno, es politiko sozial eta holako datu interesante bategaz Everesten igoeran ganean. En 1924 la noticia de la desaparición de Mallory e Irving tardó dos semanas en llegar al resto del mundo. En 1999 el sorprendente descubrimiento del cadáver de Mallory se supo en solo unas horas. La historia causó gran sensación. Veía su fuerza, su evidente tenacidad. Todavía se podía apreciar incluso después de 75 um, años. Era decidido, duro y fuerte. Y creo que lo consiguió. Yo creo que él e Irving llegaron a la cima. Pero la realidad es que por valiente y tenaz que fuera Mallory, no hay forma de demostrar que él y su compañero Andrew Irving llegaran a la cumbre del Everest. Mallory llevaba una pequeña cámara para grabar el momento, pero nunca se encontró. A pesar de la falta de pruebas concretas, la opinión general era que lo habían conseguido. En primer lugar, Noel Odell les vio subir en buena forma hacia la cima. Segundo, el tiempo era uh, bueno y llevaban oxígeno. Tercero, era la última vez que Mallory pisaba el Everest. Tenía que hacerlo. Los otros hombres que componían el equipo de montañeros eran experimentados y profesionales. No había tenido la oportunidad de realizar su sueño de juventud y era muy importante para él. Y cuarto, um, el espíritu de la época era de abnegación. Había habido muchas muertes en la Primera Guerra Mundial y creo que Mallory sentía que era algo por lo que valía la pena morir. Antes de que los miembros de la expedición al Everest de 1924 dejaran la montaña, levantaron una pila de piedras en memoria de aquellos que habían muerto durante la ascensión a la montaña más alta del mundo. Desde entonces han perdido la vida más de 160 escaladores, mientras seguían las huellas de Mallory e Irving intentando conquistar el monte Everest. Bai, beitu, kontu honetara, hor andeu en eunda irurogei pertsona baino gehiago hil direla e, Everesti goten. Ba, asuntoa da dauzela berreun hildako badakizenak non dausen Everesten, eta beste hunda irurogei desagertute ezdakinak non dausen, baina esaten duenean berreun badakizenan non dausen da gorpuek ikusten direlako eta mundu guztietakilako non dausen eta hause oso datu kurioso da. De hecho, hainbeste hildako dauz eberestiko igoera komertzial honetan, ze heldu dire igoera komertzialak eberestera bebai, eta horrek emoten deu gorbeako igoera domeka baten e, temporada altuen, hor dauz komertzialak, eta horrek de hecho iten deu hildakoak eta arriskue e, ba, askoz be handia hoe izitea eta biderkatzea, ezta? Ze egoten dire ataskoak leku puntualetan eta horrek egiten deu jente asko hiltea. Orduen, nik uren eukena hain <laughs> kuriosidade moduen esan, hor dauz, berreun hildako hauetatik askok balio deurie eh, referentzia moduen etapa pakeiteko... Baia, baia makabro. Bai, bai, balio deurie etapa pakeiteko e, eh, eberesten, orduen, zuigo asten zerenean De hecho, enluten zarenean hor, hildako kurioso eta famatu batzuetara, ze bada, hildako batzuk badekia izena eta abizena, ba badakizu ze alturatan sausen, ze me atxun urrengo hildako arte, zelan deitzen diren, eta kontetan dotxe euren historia, mentras zube, zai en plan kurioso, ez da, hor? Mm. Eta oso geuse raroa da, hause, ez? Eh? Ze batxutan berbaiten dugu alpinismoan, egondan eh, balorena, komunidadea de danon artean, geusek eiteana, eta zeran potentzietan dan, ba, norberak eiteana cumbrea caiga eh, quien caiga, ¿no? A, favor del imperio, ¿no? da igual quien caiga, caiga quien caiga, da igual los recursos que se utilicen por la mm, magnificencia esta del imperio y de los valores del capital, ¿no? O sea, caiga quien caiga. Y usted en direna, pues, estira importa. Es más, en Badakien Orsaren, pues, a título póstumo, que esto me hace mucha gracia a mí, el título póstumo, porque el capitalismo se ha montado este invento para que a título póstumo te dan un montón de cositas, pues medallitas, nombres, te cuentan batallitas, eres el muerto que cuando llega la peña, pues cuentan tu historieta y dicen, jo, jo, jo pobre, ahí. Va, ordecobus, hildako batzuk direnak, ba, kuriosoak, ezta? Kuriosoak, ze Everest adibidez da munduko eh, mendirik altuena, eta, karo, honek dekona da, ba, sortxi metrotatik aurrera, ba, giza gorputza hilten azten dala. Orduen, sortan horretatik aurrera, ezin dana klimateu giza gorputza eta hilten azten dana, inevitablemente, deitzen jako la zona muerta, la zona muerta. Ze pasetan dan la zona muerta? Ba, jentea horrarti goten danean, dauela jodi dute, eta oxigenoa behar dugunez, ba, ez estau. ez Orduen, ba, geuse komplikeu iten dire, eta edozein geuse, edozein kontratiempo, edozein historia, ba, holako geuse bat moduen, Keaia haia kola, pues porque karniserien kola egotea ez deu importa, baina, karo, sortximi eta boste un metro tan kola egotea akordada teiteko, bai importa dau. Orduen, honek, komertxalitasun honek ekarten deu, bat errepente hildako pillo bat egotea Everesten. Eta batzuk izenak, az, badidez Peter Borman, ba, mundu guztiek daki, ba, mile bederatzen eta bien desagertu zala, eta amar urte geroa aurkitan debrie bere erropa, osea, bere erropa ez bere gorpue, eta han dau bere erropa gaz jantzite, han eskeletoan congeleta, eta ba, jentea doana por la ruta sur, beragaz aurkitan da, le saluda nahi, segun ban parriba, nada, pues arriba, eta mundu guztietak inordan, bere, bere historia eta dana, eta hor dau, referentzia bat, por la ruta sur, pues ahí te encuentras con el Peter Borman. Badau bebai beste bat apode horiena, el saludador, ba, kongele dala kolan eh, forma batega semoten deuela, saludetan deuela eh, igoten dabilen guztie. Eh, eta han aurkitan da, 1000 bederatxiren da laro Agarrate. Osea, hasi, el saludador, ba, kordada guzti horrek ikusi deuri, ezta? Badau beste bat dala el botas berdez, ze ruta sur honetatik bebai, ba, mundu guztiek aurkitan deu, de hecho bere ondo ondoti pasetan da, osea, bere ondoti gure doan esan da, eh, osea, De hecho, eskibe behar dozule bidetik joateko, eta nada, le saludas al botas verdes, eta horrek be, badeko bere historia, ez Ba, kordado horretan gainera, eh, hil ziren beste saspi pertsona, oza, beitu doan. Eta holan deko guz beste berreun erarte, berreun erarte, berreun erarte, eh, berreun pertsona hortik bere gorpuek ikusten direnak, eta jentea ba hor segitan deu bere korda komertzialak aspagetan dirutsa bat joateko kumbrea iten berego alimentetan a poner su historieta hien la cumbre eta guztion inondotik ondoti pasetan, ezta? Eta non gelditan da filosofia, eta non gelditan da laguntasun, eta non gelditan da e, puritasun eta edo guzti hori, ez? Hemen mendien joatean eta zue lagunek askonpartu a momentuet, ez? Bai, ez hor, jugada da, e, e, e, alpinismoa bera hasiera batetik bere historia, bere ezaugarriak eta horrelakoak ba, joe, e, eraiki direla e, e, tendentzia oso peligroso batzuk egin izan da beti perspektiba occidental batetik eta eta azkenean prestatzen ari ginela konturatzen ginen joe, ba, nolabait alpinismo eta eskaladan e, reproduzitu egiten direla ba, ba, sistema honetako elementu oso peligroso batzuk, ez? Batzutan ideologia dominanteak, ez? Batzutan eh, alpinismo eta eskaladan eh, esan aldugu sistema sozioekonomiko kapitalistaren reproduksiño bat ere egiten dela, edo sistema patriarkalaren bai, edo eh, nazioen arteko imperialismoa reproduzitzen dala. Adibidez, e, e, e, sistema kapitalista zelan reproduzitzen da e, alpinismo eta eskala den bitartez. A ber, hau, a ber, zelan ulertzen dugun. E, alpinismoak konsideratzen du mendia, Eh, mendiarekiko dauka, dauka jarrera oso dominante bat, jokabide batzuk nahiko agresiboak, ez? Bere, bere elburua izaten da mendia konkistatzea, natura kontrolpean eukitea. Azken finean, eh, praktika honek e, konsideratzen du natura mm, mendia kasu honetan dela objektu bat, ez hori bakarrik, izan aldela jabetza bat, propietate bat, ez? Orduan, naturak diraga naturako elementuak dira gauzak eta ba, gu gizakio gaude gauza hauen gainetik, e, elementu hauek daude gure zerbitzura, guk eskubida daukago erabiltzeko, aldatzeko, erasotzeko, suntxitzeko, e, mm, gu ez gara horren parte. Eta... E, Hori da eh, konzepzio kontu bat, ez? Orduan, natura suntxitzeak eh, sortu dezakeen, sortu beharko lukeen konflikto morala, desagertzen da, guk eh, ez dugu konsideratzen eh, txarra egin dugunik, baizik eta aprobetsatu dugula inguruko elementuak ba, gure mesedetarako, ez? Eta bueno, kapitalismoa zelan eh, reproduzitzen den, eh, beste elementu bat izango zen, adibidez, kompetentziaren ideia, ez? Kompetentziaren ideia, ba, norduan lehenengo, norduan harinago, nork egiten duen hobeto, eta e, eh, neko egon den moduan esaten, beti ere, modu oso peligroso baten, inkluso norbanakoen segurtasunaren gainetik bizitza... Bai, bai, e, zure lagunen ganetik. Osea, zure zentxasinoak eta bizimodue eta kompartidozunen ganetik. Mhm. Osea, ez importa zure lagune zelan doan. Mhm. Hor, badau kritika bat bebai zelan potentxetan dan, e, eh, karo, kordada komertxial honetan, esan dugu zelan kapitala, eldudan honetara bebai, negozio bat dauen honega, zupagetan dozu, edo zein igon leike ointxe bertan, e, eh, bereste puntara, edozein, eta esaten denean edozein da, edozein dirue dekona, osea, segun zure estadu fisikoa eta tal, gehiago hau kosteko jatxu dirutan dinot, mhm. baina horra arteño elduda punto hau, ez? Elduda punto arteño non serpa batek esan zeuen, eta oin esango dutxuet, e, eh, egon eh, eh, zanean e, olako asidente bat, egon zala atasko bat, azkenengo kordadan, inzala kuerio de botella, eta egon ziren hainbeste denpora etxoten, jentia hil sala etxoten sortzi metrotik gora sauz, eta hilten zabiz momentu guztien. Mm. Inok zeuen konteu etxon beharko zeuela hiru ordu hmm. azkenengo da aiteko. Orduen, elduten da punto batera non e, eh, pentsa beharrekoan e, jentean, komunidadean eta zure taldean ze goeratan zauzen eta ze arrisku zauzen bizitzen e, premietan da bai imperio, o kapital bat ordaindu dozuleko horreli rentabilitate ataretako bai besten ganetik, ez dugu importa zenbe dausen kordan, aurra asuntua da ni pasete akordada horretan gora, nire, nire imperio txikien e, muestra bat itxiteko hor puntan eta bai. itxultzeko, ez? Naiz eta bai. lagunak hil eta bere familiari esan behar lagunak hil direla bidean, ezta? Bai, hori esan aipatu dosuna, precisamente da bigarren puntua eh, ikusi duguna. E, ez bakarrik kapitalismoaren reprodukzio bat, baizik eta imperialismoaren oso logikoa, bueno, mendiako nela e, konkistatzea edo mendiako nela igotzearen praktika sortu zen momentua, izan zen e, occidenteko herrialdeen oso, oso momentu espansionista bat, ez? Eta e, igual pentsatuko dute asko e, e, e esatea e, alpinismoarekin e, imperialismoa reproduzitzen dela, dela pur bat esageraua, baina fijatu gaitezen dibidez ze terminologia erabiltzen den, ez? Erabiltzen diren hitzak dira en plan konkista, lucha, inespugnable, victoria, campamento, asedio, atacar, retirada, cerco, asalto, desafío, táctica, estrategia, expedición. Total, hauek dira terminologia claramente militarra eta autoritarioa mendiarekiko eh, dominantea, agresiboa. Osea, que ulertzen dute, mm, eh, izan behar dela hori, e, gauza bat, osea, oso, oso agresiboa lortzea, ez? Ez da bakarrik mendizaletasun oso ekologikoa. Bai, da, etxaia moduan, ez Etxaia osea, konsideratzea. bai, tratatzen da... E... E, gizakia ez den dena eta gainera ni imperioko ez den dena etxai moduan eta menperatu behar gauza bat moduan. Mhm. Eta hor dau kontrapuntua natiboak haselan, e, elkar biziten deurien horregaz, ezta? Eta bai. zelan izenak bebai ezberdinak diren, esan izenena ezberdina mm-hmm. dan, mm-hmm. eta segaitik emoten jakin izen hori, ezta? Mm Bai, hori gero, gero txagoa peatuko du, ere bai, eta eta hori, imperialismorekin jarraitzeko adibidez, e, e, aipatu aldugu hori prestigioa nondik jasotzen duten, jasotzen dute adibidez prestigioa bide berriak egitetik, ez dakit nondik pasatzen den lehenengo pertsona izatetik, e, e, imperialismo ere ikusten da... E, E, nazioen artean sortzen denean kompetentzia, iazeinek jartzen duen banderita lehenago, eta bar, Bai. bai. eta gainera beti osidentala izitean. Hori da, azkeneko e, kontatu nahi behar nuena. Bai. Imperialismo be bai da, zuk lehen esan dozuna, ser ez inolako aitortzarik eta rekonozimento guztia eukitea alpinista occidentalak. Se badau, apa serpa, eh, hori egon zan bat, batidu zeuela... Eh, eh, los récords de ascensión en subir a la cumbre del Everest en una temporada 19 veces. Ori Imagina ori eh, occidental batekin baseuen. Alucinas. O sea, o niño de Kou, vamos, la gente se tatúa su nombre, ¿no sabes? Orduan. O retarabedo imperialismo. O sea, tipo honek lagundu behar izin Beñeta Berris, imperialista y euren e, euren eh, helburua e, kulminatzen edo lortzen mhm. eta berari esako jauzi momentu baten ber reconocimiento hori bera izindala parte hor laguntako hori. Mm -hmm. Oin kulminazioa dozula oso interesante zen hirugarren puntua esan dut lehen e, alpinismoak ere nolabait reproduzitzen duela edo transmititzen duela e, jokabide apur bat Ba hori, e, patriarkalak ere bai, zelan izan daiteke hau, bai, bai izan alda apur bat, apur bat e, delikaua, ez? Baina, a ber, pentsatu baduzue alpinismoaren eta inkluso eskaladaren eh, sorkuntzan eta historian eh, batez ere hau izan dela kirol bat oso maskulinoa, ez? Egon dira emakumeak, baina eurek egotea izan da salbu espena, eta gainera eh, izan da gauza bat lortu dutena ba, ba borrokatzen eta borrokatzen kontra kontrabintu imarea. Bai, se sortu be alpinismo, aionek esan deuen moduen momentu historiko horretan be, emakumearen egoera claro. izarte horretan, osea, esan pel librea. De hecho, gaur egun, neiko barrera dekiez, olako geuzetara sedi jarritako eta borroka egiteko, osea, imagino, momentuan. Ba, e, kontesto horretan, imagineu, e, zelan, ba, gizonak doazen, e, egiten duten hau, eta eraikitzen duten mendiarekiko e, e, perspektiba, kosmologia, zehatz bat, eta hor, hor dago machismoa, hor berriro ere bai terminologian ikusten ditugu adibideak, no? Kulminazion, konkista, entrega, tanteo, e, falda, inmakulada, horrelako hitzak erabiltzen dira orduan ematen zaizkio mendiari atributo femenino batzuk, eta horrek egin behar du gizona motibatu eta nahi izatea e, hori konkistatzea eta hori dominatzea eta hori gure mesedetan jartzea eta gu izatea horra heltzen garen lehenengoak eta ukitea, bueno, objektiboa da hori konkistatzea eta inmakulatua bada ondino gehiago. Orduan, bueno, ikusten dira hori e, gauza oso kuriosoak e, patriarkatua ere sendotzen dutenak, ezta? Eta Elisa, no? Kon la virginia masculinidad y historia, ¿no? eta purismo hori, eta bar, eta bar. Bueno, nik ez dakit zer pentsatzen duzuen. Ba, nik be bebai, ba, alpinismoa beste kirolak moduen, ba, purbet, eh, sendotuiten dauela norberan eh, individualidadea, ba, purbet, eh, pertsonalea de estandar da uniformatu eh, moten dozkun, ba, gizarte batean, ez da? hombre, ni gure hote eh, ez mundu guztiek hau eh, praktikatzen duena, eh, iten duena hori. Gure hote kapitala eta, bai, eta patriarkatu eta utilitarismo alduten danean eta sartuten deusenean bere garrak eta ikusten danean zelan sortuten dan eta zer potentxetan deuen guzti hau, orduen hor perbertitan dala, ezta doana Doan agorbeara lagunekaz eta maiketakoa jaten deu, koño. Eh, horreri anime behar jako geusek ezberdin eiten eta disfrute momentu horretaz eta laguntan bere jenteari eta kompainerismo hori eh, reproduzitan, ez beste balore individualistak eta horrek. Bai, bueno, hau izan da gure soloan sakontzen tartetzoa, ez dakit, inorke eh, beste zer gehitu nahi deu? Bueno, a, ba, e, nik e, gure esan, ba, ekonomia aldetik, ba, er, herri baten, e, lehenango e, aktivitate ekonomiko alpinismoa izatea, horrek esan gure dau, Ba, ekonomia handiegaz, dependentsia handia dekola, da subiuga hau iten dela ekonomiko ki, hori, ba, herri alde potentsia handietara, ez da. Eta gauza egan zara ze kanzienez kaze necesitar de una nueva conciencia que te impide muerde la rabia y que se convierta en amores rencor será ternura, nada dura eternamente ni el corazón llora siempre Quien te contó que el mundo estaba roto convenció de que lo malo es estar loca. Que, que, que no somos tan pocas. Noto que perdiste la esperanza. Te preguntas cómo avanzar. La cuenta atrás nunca acaba. Nuestras voces se te y te sacan de la cama. Hoy apostamos por lo que sale de dentro y miento. Si digo que nunca soñé con esto, cuestionamos la realidad que nos molesta. Mientras el mundo sigue esperando respuestas. Mientras el mundo sigue esperando. madres, artistas, hermanas, idealistas, guerreras, campesinas y maestras, corazón puro y mirada honesta, nuestra libertad es nuestra. No mujer. Evoluciona. No mujer. Fondoirratia.ga web bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxayoak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu, gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkeak garen eginen. Lo que ocurre en el Himalaya tiene una explicación clara. Gran parte del ochomilismo actual se rige por las reglas del mercado. Se gestiona a través de patrocinadores privados y subvenciones oficiales. Es un fiel reflejo del modelo económico neoliberal, donde todo tiene un precio. El que paga, manda los 8000 se han convertido en una mercancía, en el sentido marxista del término, con valor de uso y valor de cambio. Quien tenga el capricho de sacarse una foto en la cima del Everest puede lograrlo si cumple tres requisitos. Excelente preparación física, adaptación a la altura y 40.000 euros. Agencias especializadas suministran todos los servicios, salvo la seguridad. Si surgen imprevistos, las expediciones comerciales acaban en desbandada y tragedia colectiva. Las expediciones dejan de ser un grupo de alpinistas con igualdad de oportunidades respecto a las opciones de cumbre. Además de los Serpas, todo el equipo está al servicio de la persona elegida por el patrocinador para aparecer ante las cámaras convertida en soporte publicitario humano. El presupuesto económico es hoy el principal elemento que determina el éxito e incluso la supervivencia en un 8000. El dinero cuenta más que la suerte o el destino. La prensa, conforme es habitual, aborda el tema de forma sensacionalista, sin objetividad ni respeto. Casi todas las expediciones recurren a financiación pública o privada. La primera expedición vasca al Everest, en 1974, tenía nombre comercial. Si antaño se buscaba dinero para cubrir gastos, ahora se pretende vivir de la montaña. La profesionalización provoca odiosas servidumbres y suscita mensajes contradictorios. A este nivel, la mujer es mucho más vulnerable que el hombre. Se la sigue utilizando como reclamo publicitario. La imagen pública de Durne no solo está asociada a una empresa tan depredadora como Endesa. Participa, por ejemplo, también en presentaciones de joyas. Vogue la definía en su portada como un cuerpo beautiful. Son actividades que hasta ahora parecían reservadas a mujeres VIP. La carrera femenina de los 8000, también la de algunos hombres, representa una nueva versión de la Feria de las Vanidades. Tal constatación tiene un aspecto positivo. Contribuye a desmitificar el 8000ismo. Las ambiciones, sobre todo en la montaña, conllevan un alto precio humano. Para entenderlo, basta saber que en el Everest, a partir de los 8.000 metros, hay unos 40 cadáveres visibles la necesidad de compartir gastos forma extrañas cordadas. Las condiciones impuestas por los patrocinadores fuerzan a desperdiciar la seguridad. En este modelo no cabe el compañerismo ni la solidaridad. Comportamientos admirables, como el del rumano Oria Colibasanu al intentar rescatar a Iñaki Ochoa de Olzán en la Purna, o el de Juan Vallejo bajando el K2 a Edurne y a Juanito, constituyen una excepción en vez de la norma. Conscientes de la deriva mercantilista de las carreras ochamilistas, algunos expertos, irrespetables y malayistas, procuran mantenerse fieles a la ética, la estética y la historia del alpinismo, que diría Bonatti. Les deseamos suerte, éxito y larga vida para contarlo. Mercantilización de la montaña, por Luis Alejos. Ba listo, egin dugu gaurko programita ere bai, entzundu zuena ez da izan leire, leire musutxu bat, haizik izan da aurkene, aurkene musutxu bat zuretzako ere bai, e, ikusiko zenuten e, ez dela egon parte hartzen programan orokorrean, ze ezin izan da etorri, baina bidali digu te bien artean audio txoa hau eta bueno, eskertzekoa da, ikusi duzue portatu garela hemen geratu garenok, ez da? Bueno, bai, dau izan da beraz, e, alpinismoaren gaineko monografikoa geurea, eta bueno, apurbe gogoraztea mendien ez dauela bakarrik gailurre baizik eta gauza asko e, disfrutetako ez da. Da, bueno, da, oin izten zaitu ba, Laura del Suizidio gaz, da, proposamen musikal lederrakaz, da, bueno, gozaizu, eh? Bai, eta ba, hemen dibe bai, besarka da bat, eta ba, mozu bet, hemen leire eta aurkeneri, naiz eta ezin etorri hor da bizbeti borrokan, dausen lekuen, dausela, hemen dibe bai, besarka bat eta gure elkartasuna, ba, mundu guztien zehar, sistema ustel honen kontra, eta putasemet, kunetero, imperialista, eta holako pentsamendu eta hau be, sortzen deurien guztien kontra borrokan zauzien guztioi. Kartzelatan zauzien guztioi bebai, besarka da bat eta elkartasuna hemendik e, itxiarreri bebai, irolako partaide danez, hor dau florin, ez dugu esan ino, ba, ez dut esaten, baina bai, hemendi bebai, mozuet. besarka bat eta elkartasuna berari, limon gogoan zaitugu, naiz eta urrun hau eroan beti bihotzean, beti guzugaz, Eta ama, asko maite zaitut.